A partir d'aquesta cartografia s'intenta fer una síntesi del desenvolupament urbanístic de Barcelona dels dos últims segles. A mitjans del segle passat es va aprovar el Pla Comarcal del 53, una eina pervertida per plans parcials posteriors. Amb el boom de demanda de vivenda arran de la gran immigració procedent de tota Espanya, Barcelona pateix una de les especulacions més severes de la seva història. En pocs anys anys es substitueix el barraquisme d'autoconstrucció per l'edificació de grans blocs d'habitatge realitzats de forma desaforada, amb una urbanització molt precària i cap tipus d'equipaments. Barris com Canyelles, Torrebaró i Bon Pastor, entre d'altres, són testimoni d'aquest període. Posteriorment, una vegada mort Franco, amb el Pla Metropolità del 1976, es va intentar millorar de forma objectiva una ciutat ja molt consolidada i en els sectors marginals citats molt degradada, recuperant equipaments, serveis i zones verdes i també es va ordenar una densitat raonable per als espais encara no construïts. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és tot un, tot un poble, que us parla i acompanya Raquel Moreno, Francisco Miguel i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 Anem a titulars, eh, coneguem ja d'entrada el que avui s'està realitzant, el els sorteig dels urbans al barri de la Trinitat Vella. Avui a les 12 del migdia, el Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer de la Foradada número 36, us ofereix el sorteig d'horts urbans al barri de la Trinitat Vella. A més, hem de dir que el Centre Cultural Can Fabra us ofereix l'exposició Montcomas. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, s'ofereix a partir d'avui fins al 27 de febrer l'exposició Montcomas, organitzada per l'Institut Josep Comas i Solà de la Trinitat Vella a través de la figura de l'astrònom i divulgador científic Josep Comas i Solà i dels treballs dels alumnes de l'Institut que porta el seu nom, s'estableix una xarxa de connexions que ens amplia la nostra visió del món. Podeu gaudir d'aquesta exposició dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 del vespre, dimarts i dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 del vespre i diumenges de 11 del matí a 2 de la tarda. Més coses a comentar-vos, parlem de les millores en el clavegaram del passeig de Mollerussa us comuniquem que a partir d'avui fins a l'11 d'abril es duran a terme les obres de manteniment de la xarxa local de Clavegaram al passeig de Mollerussa, al barri de Bon Pastor. Per aquest motiu, el trànsit i l'àrea d'aparcament es veuran afectats de manera puntual mentre durin les obres. I la data prevista de finalització és per l'abril del 2014. Més coses, parlem de la lluita perquè la Meridiana no sigui una autopista urbana. A la llista de problemes de l'Associació de Veïns de la Sagrera se situa en primer lloc la pacificació pendent de l'Avinguda de la Meridiana, assenyala amb contundència el president Josep Barbero. La via ha millorat en els últims anys, però els veïns lluiten des del 2007 perquè deixi de ser d'una vegada una autopista urbana, encara que amb la velocitat formalment limitada a 50 km per hora, que, absolu que parteix absolutament en dos, als, en dos al barri. Una cosa és al costat muntanya de l'avinguda i una altra de diferent al costat mar, i passar de l'un a l'altre requereix determinació, explica el dirigent veïnal de la Sagrera. L'entitat demana que el carril bici, que ara transcorre entre obstacles constants, és a dir, contenidors, parades de bus per la vorera lateral, se situï al centre dels carrils de circulació. L'accident mortal, ocorregut quan un cotxe va embestir vianants que s'esperaven a la mitjana per travessar, hauria de fer canviar d'opinió l'Ajuntament, segons diu el president de l'Associació de Veïns de, la Sagrera, el senyor Josep Barbero. També volem informar-vos de que el districte de Sant Andreu imparteix un curs d'auxiliar de cuina. El conveni signat comporta la impartició d'un curs d'auxiliar de cuina adreçat especialment a jovent dels barris de Bon Pastor i de Baró de Viver. Un curs que gestionarà i durà a terme la Societat Barcelona Activa. Seran en total 300 hores de curs de caràcter teòrico-pràctic i altres 80 hores d'estada en pràctiques no laborals a empreses, tot plegat adaptat a les necessitats d'establiments dels sectors d'hostaleria i restauració. També volem informar-vos de la nova etapa que engega el Centre d'Art Fabra i Coats. El Centre d'Art Contemporani Fabra i Coats de Barcelona ha començat una nova etapa tot, tot confiant els continguts d'aquesta temporada als comissaris David Armengol i Martí Manen, els guanyadors d'un concurs públic en què havien en què s'havien presentat 29 projectes. El text, Principis i sortides, és la proposta d'exposicions i d'activitats que fan amb el repte d'abordar la idea del text. El cicle consta de cinc exposicions que es complementaran amb una estructura regular de grups de treball establerts, estables publicacions tant físiques com virtuals i activitats paral·leles adreçades a un ampli ventall d'usuaris, des dels més especialitzats fins al públic general. El projecte proposa un esquema intergeneracional de treballs artístics, planteja diversos eixos de connexió internacional i vol treballar amb una idea de genealogia de l'art contemporani de la ciutat. David Armengol i Martí Manen són comissaris independents residents a Barcelona i a Estocolm, respectivament. El 2000 van iniciar un treball de comissariat conjunt per investigar noves possibilitats expo expositives. En els darrers temps han anat explorant de manera individual el vessant narratiu e-, i emocional de la pràctica artística, així com els ritmes de recepció de l'exposició i el llibre en l'art. Doncs parlem d'aquesta activitat que es realitza a la Fabra i Coats, que a partir d'ara es diu Crònica, Narració, Història i Subjectivitat. El recinte de la Fabra i Coats, al carrer de Sant Adrià, número 20, acull fins al 16 de març crònica, narració, història i subjectivitat, que s'inclou dins del marc del, del programa el text Principis i sortides, una proposta comissari comissariada per David Tarmangol i Martí Manen. Més coses, dir-vos que el Centre Cívic de Sant Andreu s'ofereix l'exposició el 1714 des del present. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran número 111, us ofereix aquests dies i fins al 26 de febrer i amb motiu dels fets del tricentenari del 1714 714, una exposició realitzada pel grup de pintors de Sant Andreu. Els horaris són dilluns de 4 de la tarda a 10 de la nit, els dimarts, i, de dimarts a divendres de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 10 de la nit, i els dissabtes d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 de la nit. A més a més, i també al Centre Cívic de Sant Andreu, el dilluns 17 de febrer, a dos quarts de vuit, hi haurà una conferència amb el nom Catalunya 2724, a càrrec de Juan José Abella. Doncs ara ens atem la plana esportiva, com cada dilluns, i parlem de la Unió Esportiva Sant Andreu, que va perdre per 0 gols a 1 davant del Reus Deportiu. El Reus s'ha endut els 3 punts del Narcís Sala gràcies a un golaç d'Àlex López al minut 72. Els andreuens han disposat de bones ocasions per sumar i només la mala sort en la definició ha evitat el gol. Ander Vitoria l'ha fet, però l'àrbitre l'ha anul·lat per fora de lloc de joc. Tots dos equips han tingut dues opcions de marcar en una primera part igualada i més aviat ensupida per part Andreuenca, Mourinho i Quim Araujo amb dues rematades fregant el pal han aportat el perill a la porteria d'Àngel. Al voltant, el bàndol visitant, Sergi Marasque i Àlex López provaven, provaven Morales amb dues bones eh, respostes de capità Andreuenca. Només havien jugat 7 minuts de la segona meitat quan ha fet el seu debut Aaron Bueno. L'entrada del Sabadellenc ha coincidit amb els millors minuts de Sant Andreu, amb gol anul·lat d'Ander inclòs. Ni en directe ni per televisió s'ha pogut apreciar si realment el davanter d'Igorra es trobava avançat o no. També Quim Araujo ha tingut dues bones opcions, però justament llavors ha arribat el golaç d'Àlex López a l'escaire. L'equip ha provat de reaccionar i de nou ha tingut dues opcions mitjançant Mourinho i Kim, que han, que han topat amb el porter i amb el pal. Per tant, el, tal i com us dèiem, la Unió Esportiva de Sant Andreu 0, Club de Futbol Reus Deportiu 1. D'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui. El que fem tot seguit és una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornant tot seguit amb més informació. Fins ara. ja està privant tota la nit per escombrar els records de sobre el llit. Demà, quan et faci fora del meu cap, no buscaré refugi en aquest bar. sóc aquí. Vols que em quedi a fora o que entri a dins?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 Doncs tal com us dèiem, avui a les 12 del migdia està previst que al Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer de la Forada número 36, es realitzi el, una assemblea per parlar dels sorteig d'horts urbans al barri de la Trinitat Vella. Tenim a l'altra banda del fil telefònic el nostre company Sergi Vitorio. Molt bon dia. Què tal? Bon dia, Jordi. Uh, tot just ara acaba d'arribar el responsable de Parcs i Jardins el senyor Josep Ordóñez, aquí estàvem esperant i per això no havia començat encara aquesta assemblea informativa per la concessió d'horts urbans de la Trinitat Vella. Està programada a les 12, no? com a dir, just ara arriba el responsable del Partit Jardins, ja podem escoltar si vols. Molt bé. jo soc el carrer de ja, el conseller ja, ja, ja, tenia aquest conseller i ja, tant a la de la que ja, sé si us arriba el so, Jordi. Doncs amb algunes dificultats eh, se sent molt... apropar-me millor la taula, d'acord? Se, se sent molt ressò, però si, vale. si et pots acostar a la taula, millor. D'acord. A veure, Sí, sí. Hi ha una petita disputa. A veure, vale? continuem. Si passo la paraula al Pepe... Hola, bon dia. Bon dia. Entenes? Bon dia? Sí? Sí. Eh, no, eh, en primer lloc, eh, eh, disculpar-me perquè vinc de Sants i m'ha costat molt el metro, bueno, he vingut tard, ho sento molt, eh, no, no acostuma a passar. Veig que és molt puntuals vosaltres. A veure, eh, ens hem trobat aquí perquè hi ha una sèrie de rumors que corren per la Trinitat, Penso que s'entén, no? Pues doncs amb els anys que porten aquí ja voldrien vostès entendre una miqueta. Després, qui vulgui, després els introduiré al castellà, al francès i a l'anglès. A veure, eh, ara, ara, ara deixi'm parlar amb la, meva, amb la meva llengua que estic legítimament eh, autoritzat. Es tracta del següent. Ja corren uns rumors que els antics usuaris que van entrar en el 2003, eh, que van continuar fins al 2008, eh, diuen que poden continuar. Doncs no és així. Eh? O sigui, les persones que van entrar al 2003, que van continuar al 2008, que se'ls va donar una pròrroga de sis mesos afectats per unes obres, eh, ara ja se'ls ha acabat el termini. Per tant, hauran de deixar la seva parcel·la perquè vinguin nous usuaris del districte de Sant Andreu. Una, els que van entrar al 2008 i 2009 se'ls ha acabat ara en el 2013 i 2014, el 16 de gener del 2014. Per tant, també hauran de deixar les seves parcel·les perquè han complert els 5 anys. Per tant, uns han fet 10, uns han fet 5 i, a més a més, una pròrroga per les obres d'afectació de la eh, anem a dir, remodelació o de, la, o de multiplicar per dos el nombre de parcel·les que va tenir els dos de la Trinitat. Per tant, eh, jo crec que la cosa queda clara, no poden continuar. I els que van entrar més tard, que van entrar al 2000, 11, si no m'equivoco, que va ser un concurs que va ser després perquè es va agotar la llista d'espera, doncs aquests han de continuar fins que se'ls acabi el 2015, perdó, el 2016 se'ls acabarà el, els 5 anys. D'acord? El 12, doncs el que van comentar el 12, doncs encara més. O sigui que no, no és el, millor encara. Eh? Doncs, a veure, i que a partir de llavors, enrere, han de deixar les seves parcel·les a favor d'uns altres senyors i senyores majors de 65 anys que viuen al districte de Sant Andreu, en el que bueno, les bases del concurs no són només per Sant Andreu, sinó són per tots els 10 districtes de la ciutat. Eh, per Jardins va muntar aquest, aquests horts amb la finalitat de ser un, eh, un projecte de ciutat i això fa que, que no podem fer massa distincions. En el seu moment, el gerent que hi havia llavors, el senyor Miguel Ángel Valdueta, va considerar el post, no ho discutem, ni jo ho he discutit mai, va considerar que havien de continuar, han continuat el dels 2005, el dels 2003, però ara ja, sé aquest senyor s'ha complert possiblement la promesa que s'havia fet a canvi i ara ja no ha lugar a continuar. Per tant, els rumors aquests que han corregut, si us plau, eh, us ho dic de, de primera mà. Estem d'acord en l'Institut Municipal de París Jardí, Medi Ambient i el districte de Sant Andreu, en què les coses han d'anar doncs, com van a tota la ciutat. És aquesta. Eh, penso que queda, penso que ho he dit clar. lo voy a decir en castellano. Todos los que llegaron al, huerto en el 2003, en el 2008 se les acabó el contrato. Se les dio una prórroga porque hubieron unas obras. Los que entraron en el 2008 se les ha acabado ahora en el 2013. Los que entraron en el 2008 o 2009 se les ha acabado ahora en el 14, el 16 de enero, con lo que todo este contingente entrados en el 2003 en el 2008 o 2009 se les ha acabado el periodo de concesión de cinco años algunos hasta con la gracia que han tenido hasta 10. Bien por ellos, pero qué bonito mientras duró. Esto ya no puede seguir así. Hay que dar paso a nuevos usuarios, tal como manda, el reglamento del régimen interior e incluso el reglamento que ustedes en su momento aceptaron firmando todas las condiciones, tanto sus derechos como sus deberes. Y lo pone bien claro, tanto en el contrato que les firmó el gerente del distrito en su momento y el gerente de Paris en su momento, como el contrato que ustedes firmaron del, perdón, del reglamento que ustedes firmaron conforme estaban de acuerdo. Esto no quiere decir que ustedes se tengan que ir a la cárcel por no cumplirlo, ni mucho menos. Simplemente que lo tengan de acuerdo, una, una cosa que han firmado, tengan ustedes presente, de que entre todos tenemos que, cumplir. Igual que hemos cumplido nosotros, que les hemos dado o les hemos facilitado todo lo que ponía en este reglamento. Y pues, creo yo que el tema de los, de los rumores creo que queda despejado. Incluso voy a añadir, los que entraron más tarde, ellos seguirán con su contrato. Guardar vuestro contrato, que pone que dura cinco años, y cuando se acaben los cinco años nos encontraremos como ahora aquí. Ojalá sea sin y, y sin que yo llegue tan tarde para podérselo explicar, que les vuelvo a pedir perdón por haber llegado, llegado tarde. Sí, hemos detectado de todas las y acabo enseguida, porque lo que quiero son preguntas, ordenadas, por favor. Y cada uno hable con el idioma que le dé la gana, los todo Se trata de lo siguiente. Eh, hemos detectado que quedan 40 parcelas disponibles para un nuevo concurso. Eso puede decir que sean 41 o 39, puesto que hay dos parcelas que estamos intentando investigar porque hay quien, por lo que sea, eh, suplanta la personalidad de otras personas y esto hace ya que a nosotros nos despiste un poco, un poco pero con el tiempo se sabe todo. Así es que en cuanto sepamos exactamente si son 40, 39 o 41, pues lo diremos. Lo diremos en el momento que hagamos el concurso. No creo que venga ahora de una parcela para clavarla, porque el concurso lo haremos, como siempre, transparente. Haremos un plazo de inscripción, se presentarán todas las personas que crean que tienen derecho a ello, que son mayores de 65 años o que hagan los años en el año del concurso, que estén capacitados eh, para hacer trabajos agrícolas, no son personas que estén muy impedidas, que se puedan agachar, que puedan moverse y tal, y, que sean residentes del distrito de San Andreu. Estas son las tres condiciones que, se, que se requieren. Aparte, no hay que haber sido usuario, no hay que haber vivido con alguien que haya sido usuaria, por lo que todo esto hay una criba que con la instancia que han de hacer los nuevos candidatos y con el, con el certificado del padrón que se pide en cada solicitud, pues vemos exactamente si estas personas han estado o no conviviendo eh, con algún usuario. Esto no lo hacemos por hacernos la puñeta, ni mucho menos. es Simplemente es porque hay poca tierra, ah, la ciudad eh, no tiene demasiados espacios y hay que repartirlo un poco entre todos. Y yo, a mí me gustaría que todo el mundo fuera usuaria, eh, usuario hasta, hasta, hasta el fin de sus días, puesto que algún día también lo seré yo y también me gustaría que me pasara. De hecho, con un poco de suerte, pues igual de aquí dos años yo también podré ser usuario de un huerto en, Barcelona. Con todo esto digo, porque, porque abriremos un concurso, eh, los pondremos a, pondremos en la Oficina de Atención al Ciudadano, los pondremos en la Asociación de Vecinos y donde haga falta para que quede claro de que esto es totalmente transparente. Una vez tengamos estos candidatos, que hayamos, eh, eh, hayamos comprobado todos los requisitos que los hacen ser candidatos, haremos un sorteo. Un sorteo que con el distrito decidiremos dónde. Igual puede ser en puede ser en el, mismo huerto o en el mismo, la sede del distrito. Normalmente lo hacemos en la sede del distrito, que es la más de chula, ¿eh? que tiene la más de... Y si no, venimos aquí, da igual. Con el distrito nos pondremos de acuerdo para ello. Una vez tengamos el sorteo hecho, los candidatos ya saldrá en una lista, o si hay alguien que diga, ah, no, este no, este, este es inglés, se ha apuntado, se ha colado, no, es que esto no puede ser. Bueno, algunos dirán, no, yo no estoy, yo estaba en el sorteo, bueno, total, haremos un, periodo de, reclamaciones para poder, eh, para poder expresar la voluntad de cada uno. Una vez se ha dicho esto, se hace el acto de adjudicación. ¿eh? Llegará un día, que nos veremos y los gerentes del distrito y de, y de les habrán redactado este, este correspondiente contrato y firmaremos. Y empezaremos un nuevo periodo de cinco años. Y así se acabamos les daremos la llave de la taquilla, les daremos la llave de la entrada eh, y con esto, pues, y la, eso la de la ¿eh? para que ustedes puedan... para... preguntas para las Ya. Esto será, si no lo teníamos acordado, nos faltaba cuadrar un poco las agendas eh, políticas de los políticos por si querían venir a algún acto, están un poco liado o sea que nos queda, y yo creo que en esta semana, como mucho, tendremos ya redactado el, todo el calendario del eh, para marzo, lo queremos hacer para marzo. En un mes lo hacemos. Puede ser cuatro semanas, puede ser cinco, pero durante un mes se hace. Y si se un poco largo es para dar facilidad a las personas que no han tenido mucho tiempo para, pues, o que no se han enterado bien para ir a la oficina de atención al ciudadano para apuntarse. Cuantos más se apunten, mejor. Y cuantos más haya, mejor. Y cuantos más puestos, mejor. Y cuanto mejor se lo pasen, mejor. A nosotros, a este señor y a mí, y a todos, nos da igual quién puede estar en el huerto. Lo importante es que esté legítimamente en el huerto. O sea, que tenga los, los requisitos y que además lo haga en el, momento en el que marquemos como periodo de inscripción y todo esto. O sea, no hay ninguna gana de, de tocar la pera, ni mucho menos. ¿eh? Sí, una pregunta aquí, si Preguntan por qué la gent no pot entrar als horts. porque eh, una, porque este programa, y no lo cambia nadie, de momento, es, las bases son estas para la gente mayor, para la gente grande... es esto. Sí, en el tema de Plabuit, si os queréis acoger al tema de Plawitz y sois de una asociación, pues podéis acogeros, que no lo llevamos nosotros, lo llevamos de Participación Ciudadana. Esto si miráis la web del ayuntamiento, buscarlo, sale. Vosotros que tenéis la edad de, de, llevar el tema del ordenador al día, veréis que hay muchas posibilidades de poder tener un huerto siendo joven, pero no desde nuestro, desde nuestro patrón. Nuestro patrón es personas mayores o sea, mayores de 65 años, no quiere decir que estén jubiladas, esto de jubilado lo hemos quitado porque el concepto de jubilado ya ha pasado de moda. ...pueden ser jubilado ahora, mañana o de aquí 100 años, porque esto nunca se sabe. Es ¿Eh? Que tengan la edad y que o bien que sean personas discapacitadas en una asociación de discapacitados o que estén en una asociación de personas con riesgo de exclusión social. O sea, estamos... ¿Con por de La tiene que estar recogida en el Instituto Municipal de Discapacitados. que no Es mi campo. Es que no es mi campo este, no, no, te lo puedo decir. Esto, forma parte de un convenio que tenemos con el Instituto Municipal de Discapacitados para que entidades acogidas a este instituto de discapacitados puedan acceder a una parcela. Entonces, los criterios de selección los, los, los, los hace o los tiene el Instituto Municipal de Discapacitados. Si estás en una asociación, esa asociación seguro que está vinculada con el Instituto Municipal de Discapacitados y a partir de ahí poder conseguir una, parcela. Además, nos va bien las personas que solo tienen ese 33% o tienen menos un 33%, porque eso también da un poco de agilidad a la gestión de las parcelas. Desgraciadamente, si nos viene es muchísimo más del 33%. Digamos que, bueno, no me, no me atrevo porque no me escapo, pero muchísimo más del 33% y esto hace que a veces hay algún problema de que no se le saca bastante rendimiento a la parcela. Aparentemente, daba, cuenta de que el discapacitado, con poco que hace, digo muy discapacitado, con poco que hace es mucho, porque no solamente es el huerto, es levantarse, vestirse, ilusionarse, coger el metro, ir en grupo, ir, ir al sitio, estar a una hora. O sea, todo esto forma parte del programa que tienen las entidades de personas con discapacidad psíquica, por ejemplo que tienen este programa. Y el huerto es la gran excusa para que puedan tener pero esto es aparte. Nosotros estamos hablando de esto. Estamos hablando de usuarios y de usuarias que eh, están en plenas facultades físicas y mentales, físicas quizás no tanto como cuando tenían 30 años, evidentemente, pero sí para llevar una parcelita tan pequeña como esta, para entretenerse. Es una diversión. Que nadie espere que una parcela de esto... le va a quitar el hambre, si es que tiene, o era exportar zanahorias porque no lo va a conseguir. ¿De acuerdo? Una otra pregunta, ahí. Muy bien, ¿eh? Voy en castellano todo el rato, ¿eh? ¿Vale? Es que soy Ordóñez y los Ordóñez tenemos esas cosas. Pregunten per què Baró de Viver i Sant Andreu tenen els horts aquí al barri de Trinitat Vella. De la misma manera. ¿Sí? Claro, porque son distintos diferentes, señor. Son a ver, las trinidades son lo mismo, pero la, trinidad nueva. Ahora le voy a contestar. y yo no que me escuche. Mire, la trinidad nueva y la trinidad vieja solo tienen algo en común. Son trinidades, pero una es de, de Nou Barris y la otra es de San Andreu. Y los presupuestos y las políticas que se hacen son muy iguales, porque en Barcelona no hay distinciones, pero siempre hay alguna cosa que reajustar. Con lo que el dinero se, más o menos se va dirigiendo pues a, conveniencia de cada distrito. Bien. Lo de la Trinidad queda, aclarado. Sí, sí, eh, lo de la Trinidad queda aclarado. Ahora, Barón de y Trinidad Bella. ¿Qué pasa? De la misma... De la misma... No, no, no, no hay ninguno. Lo, van a hacer. Sí, sí, lo van a hacer. Sí, lo, he dibujado yo. Oiga, lo he dibujado yo, lo sé. Oiga, oiga, San Andrés, oiga, ¿me escucha o le paso el micrófono? A ver, ¿cómo va a estar? A ver, ¿cómo me dice que no está de acuerdo si aún no le he explicado lo que le tengo que explicar? No acabe, entonces, no, ahora le voy a explicar a este señor. Se esperará, ¿verdad? Claro. A ver, en Trinidad Vieja, que es San Andreu, se puede presentar cualquier vecino de San Andreu. Y en Baró de ¿eh? lo mismo. Cualquier vecino de San Andreu. ¿Por qué están en Trinidad y por en Baró de Vivé esos huertos? Porque es el sitio donde ahí hemos encontrado espacio disponible. Si encontráramos en la Plaza Orfila, picáramos la Plaza y hicimos un huerto, también podrían venir los de San Andreu, los de Baró de Vive o los de, o los de, o los de Vieja. Esto es lo mismo. O sea, hemos encontrado terrenos disponibles en esos lugares. Y no se va a hacer ninguna distinción, que yo sepa. Que yo sepa. Y si sale alguna, pues tendré que pedirle perdón. Pero que yo sepa, no hay ninguna distinción. ¿No están de acuerdo? Evidentemente, esta es la grandeza de la democracia. Unos están de acuerdo y otros no. Pero oiga, la Trinidad Vieja y la Trinidad Nueva son distritos distintos. Oiga, ¿cómo que ya está? Pero si, oiga, es como si habláramos, es, como si usted ahora, me, ahora usted me comentara que hay huertos mejores en Badalona. No tiene nada que ver Badalona con Barcelona. ¿eh? O sea, la Trinidad Nueva forma parte del distrito de Horta, de no Barris. ¿Vale? Si no lo entiende, luego le paso... Ah, vale, eso es otra cosa. pregunten, pregunten ara si els nous sortejos que hi haurà, si, si s'arreglaran, si els, sort si els horts s'arreglaran. Diuen que alguns horts no estan en les condicions. Pregunta si s'arreglaran els horts la zona. Sí. la segona pregunta dels 17 horts que s'han deixat el 2016 o 2017. Pregunta que si hi haurà un altre sorteig. Yo estaba la mili y ahora... A ver, le, le contesto a la señora, le dice, me dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las parcelas? Van a encontrar los nuevos baños que están llenas de hierbas, de hierros, de plásticos, de todo esto. Esto viene por, de alguna manera, la transgresión que se ha hecho de la norma de los antiguos usuarios estamos de acuerdo de que son cinco años. El primer año, oh, qué contento estoy. segundo, mira, estoy contento. Tercero, cuarto. Cuando viene el cuarto, ya no estoy tan contento. Ya me voy, ya nos van, ya nos echan, no sé qué. El quinto año, vaya mierda, que me voy, que me voy. Y la curva de la felicidad cae en picado, con lo que se abandona el huerto, aludiendo de que qué me van a hacer, me van a echar, ya me voy de aquí tres o cuatro meses. Es aquella frase que ustedes saben que habla de un convento. ¿Les suena? Eso no falta repetirla. Eh, eh, eh, personas y por la poca digamos, ética o buena educación pasa lo que pasa. ¿eh? Incluso ha habido alguno que se sal a la que se juega que la atrás. Esto, hay gente de todo. La inmensa mayoría, el 99,999%, somos buenas personas, pero siempre hay uno o una que se le va un poco la onda y hace cosas de estas. Por eso digo que cuando se nosotros no tenemos capacidad para arreglar todo ese desaguisado. Lo que sí que podemos es un contenedor que podemos poner para que todos los usuarios que se encuentren con la parcela con alguna cosa indebida la vayan echando a ese contenedor. No le puedo prometer otra cosa. ¿eh? Porque somos cuatro y el cabo, y el cabo, y los otros cuatro, uno es el presidente del comité de empresa y el otro está de baja permanente. O sea que estamos un poco así como... la otra pregunta, falta otra pregunta. ¿Qué pasará cuando se acabe en el 2017? 17? Bueno, pues con este concurso que vamos a hacer, todas las personas que no han tenido la suerte de tener parcela por riguroso orden de, salida de, la urna, van a engrosar una lista de espera, que son las mismas, bueno, las mismas, de la misma manera que ahora hay algunas, hay algunas que van a disponer, de, ya disponen de parcela viniendo de la lista de espera del 2009-2008. ¿De acuerdo? O sea, la lista de espera no se pierde. A la que hay un concurso, automáticamente esas personas que están en lista de espera pasan a tener parcela. Lo que no saben cuál. Eso lo tenemos que sortear. Pero no hace falta hacer ni papel, ni nada. ¿De acuerdo? Si hay alguna baja, mientras tanto, el primero de la lista de espera o la primera pasa directamente a esa parcela que ha quedado vacía, por las circunstancias que sean. Y así sucesivamente, y van corriendo todos para arriba. A la que hay un gran meneo, que hay un una gran salida, todos ellos o todos los que quepan, o todos los que sean, van a entrar al huerto. Lo que no saben a qué parcela, porque la tenemos que sortear, pero tienen huerto. Y si faltan algunas parcelas por cubrir, haremos otro concurso para llenar esas parcelas que quedarán y además hacer otra lista de espera. Está un poco así liadillo, pero es que no hay otra forma. Yo no he encontrado ninguna. Si alguno sabe de otra manera, pues me lo diga, porque... D'acord, doncs acabem d'escoltar aquesta informació que ens arribava directament des del Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer Forada número 36, on s'està fent l'assemblea per conèixer quins són els requisits per eh, saber el, doncs, els sorteig d'horts urbans que realitzarà al barri de la Trinitat Vella, però que segons hem anat escoltant a través d'aquesta connexió que hem, que hem fet, doncs no només afectarà el barri de la Trinitat Vella, sinó que d'altres barris, mm, preferentment doncs, dintre del que és el districte de Sant Andreu, tindran l'opció d'optar a aquest sorteig d'horts urbans que sí que són ubicats a la Trinitat Vella, però que no només hi podran optar els veïns i veïnes de la Trinitat Vella, sinó també els de Baró d'Oiver, i els de Sant Andreu. Doncs moltíssimes gràcies al Sergi i Vitorio per aquesta connexió. Nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltem una mica de música i atenció perquè ja tenim preparada a la gent del Consorci per la Normalització Lingüística d'aquí de Sant Andreu perquè ens facin arribar i perquè ens informin de quines són les activitats que duen a terme. Fem una pausa, escoltem una mica de música i tornem. Fins ara. són d'altes les muntanyes que m'amaguen tot allò que estimo. Com m'enyoro el sol a mar, l'atzavara blava i el badiu tot blanc que m'hi ral, que em duràs el país d'on jo soc, clara terra, aspre terra, el país d'on jo soc.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 Tenim amb nosaltres a la Judit Riar, que és dinamitzadora del Consorci per la Normalització Lingüística aquí a Sant Andreu, oi? Bon dia. Sí. Bon dia, com estàs? Molt bé. Doncs avui volem parlar de cuina, oi? Sí, de calçots. Molt bé, una cosa molt típica ja d'aquestes dates. Exacte, la setmana <laughs> passada es va celebrar a Valls la Gran Calçotada i nosaltres mm -hmm. aprofitem per... I veu, veu anar o no? No. no. Bé, doncs... No, eh, però alguna, algun altre any ja anirem, algun doncs, altre any. I, doncs ens apuntem. Sí. Vinga, i, molt bé. I el que tenim avui són dues alumnes que, uh mhm. -huh. que ens parlaran una mica de, de calçots, uh mhm. -huh. d'acord? Tenim a la Kika, bon dia Kika. Hola, bon dia. I a la Carmen. Hola, bon, bon dia. dia. Uh -huh. Kika, sí. Ens pots explicar qui és? Et pots presentar breument? Sí, breument. Eh, em dic Francisca Kika, eh, visc fa 8 anys a Barcelona. Uh -huh. Vaig venir a Espanya, eh, Barcelona, perquè eh, volia anar a la universitat, eh, vaig fer la prova de selectivitat i estudiar i acabat Filologia Hispànica a la Universitat de Barcelona. O sigui, ja ho tens acabat, això. Sí, ara, sí, ara mateix estic fent el màster de formació del professorat, he eh, uh -huh. continuat eh, i el, el UB. O sigui, vols, vols ser professora. Sí, vols ser professora. <laughs> Molt bé. Carmen, i tu, tu no ets professora. No, ets, jo no. Tu ets no, biòloga. No, <laughs> Biologia. Sí. Eh, jo soc peruana uh mm. -huh. i vis a Barcelona 12 anys. Fa 12 anys. Uh mm-hmm. -huh. I ara eh, estudio eh, català pero perquè és necessari. és <laughs> necessari. Ah, sí, n'he dit, perdó, perdoneu, no he dit que sóc xilena. Molt <laughs> bé. Una xilena i una peruana tenim avui. Sí, que Molt ens bé. parlaran de com es fa una calçotada. Carmen, ho intentarem. Ho intentarem. Carmen, com, com es fa una calçotada? Eh, bon, primer hi ha que tallar els calçots per la part de les fulles i mm, de l'arrel. Eh, fer un fot, anar a llenya prima i coure los calçots a la flama fins que de negres per fora i tova per dins. És important que se conserven calents i embolicar-les en paper de diari. Uh -huh. Molt bé. I com, com te'ls serveixen normalment, Kika? Mm, eh, em recordo que principalment es mengen els calçots cuits i al punt i crec que te serveixen en una taula molt, molt gran Eh, y me recuerdo también que eh, la capa exterior del calzón eh, a la brasa y lo que debes debes hacer es eh, eh sí, treura em, la, capa y capa y el interior tendre. Eh, pots después, cuando cuando el que interior está muy cremoso y y tendre. Y recuerdo también que se portaban en la taula eh, sobre papel de diari per descomptat eh, al costat de la salsa romesco, que és molt, molt, molt bona. Molt bona, sí, sí. I, i quin és el procediment per menjar els calçots? Carmen. jo crec que no és tan ah. important, perdó, perdoneu, no és tan important el vestit, però sí que és important, eh? crec que el procediment d'ingesta, arrencar la capa, carbonitzada les mans, fa inevitable tacar-se, però és qual cosa jo, jo crec que només és important i és molt tradicional aquí posar-se un enorme pitet, però en la meva experiència <laughs> solo només he portat un tovalló. Un Mm. Carmen, tu t'has posat pitet per menjar els calçots? Sí, sí, sí, sí. És, <laughs> imprescindible, és, és no? És imprescindible, no? <laughs> Termina... Eh, si no et taques, et taques tota. Sí. Segons tu, Carmen, quin és el secret d'una bona calçotada? El el secret eh, per mi és la, la salsa. Mm. I, i, I que els calçots que tinguin la, la mida perfecta, ni molt grossos ni molt prims. Mm. No? Mm. I, eh, I aquest és el secret. Sí, jo, jo, jo penso que, jo penso sí? que sí. Eh, Kika, hi vols afegir alguna altra cosa? Tens algun altre secret? Sí, mm, jo, <laughs> jo mateix no, no ho sé, però crec que el secret d'una bona calçotada té... Te Eh, primer és com se fa la preparació, crec que és molt important perquè a, a, eh, de que és eh, difer, molt divers, a, jo mai havia, mai havia vist això, i segon, indispensable a les brases i les brases i el romesco, la salsa romesco. Tercer, depèn perquè, per exemple, jo no menjo carns i llavors eh, no sé realment la importància i el sabor que, que posa després de menjar una mica de tant en tant el, els calçots i, i el cans o el, el botit el botit al costat dels calçots, no sé. Mm -hmm. I crec que com a últim la companyia. Òbviament és important, crec que eh, en cada menjar que pugui, que pugui arribar a celebrar-se típica, sigui o no. Mm i són persones que vivim en comunitat i per tant és important compartir una de les passions de la vida que és eh, menjar. Menjar, <laughs> exacte, a mi ja m'està entrant gana. Sí, però sí, vaja, sí. sí. Una mica, sí. eh, Carmen, tu quan vas celebrar la primera calçotada? Ens pots explicar amb qui la vas celebrar i què, què vau fer? Sí, la, la meva primera calçotada va ser a un poble que es diu Rodonyà, que està en Tarragona, on vist eh, la, vive la, la germana, eh, a una bracería del pop, del, de, de este pueblo al primer cap no va a ser atractivo para mí, pero la mm, va apariencia, no? pero pero al momento de probar sí que me va a agradar mol y y y hasta ahora y yo yo mm, jo a mm, cada, cada y. y y i fer lo possible per estar ahí. Per ser-hi, sí. Quica, em sembla que tu no hi vas cada any. No, no, no, no, no vaig. La veritat és que he perdut la tradició d'anar a menjar calçots. És, és, és molt trist això, és una mica trist perquè la veritat és que no he tingut noves oportunitats per eh, temes d'estudis, eh, feines i, i de temps, òbviament i tot així que és que tinc moltes ganes d'anar <laughs> a tornar a una calçotada de gaudir eh, d'aquestes delicioses menjars amb els, els amics i família. Molt bé. Mm. Mm. Eh, el passat 25 de gener, com parla, hem dit que, que es va celebrar la calçotada popular de Valls i el guanyador, un noi que es diu Adrià Wegritzin, aquí perdoneu la pronúncia, no, no, no ho sé fer, eh, va ingerir 275 calçots 3 quilos i 800 grams de calçots en un temps rècord. Què en penses, Carmen? Oh, que és molt valent, un home molt valent, i, i que no... no jo, jo, jo penso que no, sen, que no ha de sentir més de, de menjar 20, 20, 20 calçots D'acord. Eh. El número que tu recomanes és 20, una vintena. Mm, ma maxi, jo, jo crec. A mi, jo, jo, jo come, eh, menjaria pues, hasta fins de, de 20 només. D'acord, fins. Perquè no, no, jo, jo crec que no, no, no seria agradable. Em va fer, em va fer molt. Yeah. Quica, tu et puc preguntar quants sí. em vas menjar quan hi vas anar? Eh, he, he intentat menjar... No, no me'n recordo bé, però crec que he intentat menjar entre 10 i 11 com a màxim. <laughs> Molt mesurats, molt, molt mesurades aquestes convidades d'avui. Mm? Eh, Kika, tu a Xile, si tu sí. ets de Xile, hi ha alguna festa relacionada amb un producte o aliment? Sí, la que m'he recordat millor és aquesta que se fan eh, los dies, tenim una celebració que se realitza els dies eh, 17, di, 18 i, i 19, de setembre i es diuen eh, les festes pàtries, on totes els cilens une, uneixen de nord a sud i la gastronomia és eh, principalment de les fondes, que són com una um, carpes eh, molt grans i són una espècie de, eh, sí, el que he dit, carpes eh, alegren menjars típics com per exemple empanades de font, un pebre tant de coriandre amb tomaquets, Eh, como el de ají típico cacho de cabra, que es un ají típico de, de ¿Qué es un ají? Ají es como... Eh, eh, em, hoy, hoy, ajo. Como al. ay ay Y em, cacho de cabra, que es yu. Y después el clásico de vi, anticuchos y un fierrito sin rostit. passa això. Mm. Gana, no. gana, no, no em passes. Però és festa tot no. el temps i se <laughs> veu, veu tu, tu veus a tota la gent que està molt, molt, molt feliç, beguda molt feliç, i molt beguda. Sí, sí. <laughs> Carmen, a Perú mm, a teniu Perú... alguna, alguna festa ah, similar? Uh, festes moltes, però no recordo una, algo así que se menge no, no alguna recordo, cosa típica. ¿no? Eh, sí, jo vaig nascer en Trujillo i, y aquesta ciutat Sí, los días de a uno un, eh, un, el plat, se el plat típico, que es, un, el chambar. No? Aquesta una sopa. sop, el una sop y porta eh, faves, mm? cig cigrons, blab y pernil fomut. Son menestras sec, no? que, que el, día mm, anterior, sí? se, se, se pone a Ah, en Remuy. En Remuy, en Remuy y no, pues unas 12 horas y, después se, pone en en eh, y, se y también mm, porta pernil fumado Y una vez que está ya cocido y, un poco... Mm, es un poco mm, espeso, sí, y <clears throat> se acompaña de una vinagreta de, de ceba, de, una, vinagreta de ceba con limón y sal. Y también se acompaña de un del black eh, típico, un black mm, por decir, un black de moro típico ¿Sí? de, de, Perú que torrada. De acuerdo. Eh, es muy bueno, os recomiendo a, a toda las persona que visite Perú. i la Trujillo i provar. <laughs> molt bé. Doncs molt bé, mm, se m'ha obert la gana sí. i... <laughs> <laughs> La veritat és que sí, aquest, eh, i a més a aquesta hora ja, ja és, és qüestió ja és. de ficar-nos-hi, no? ja directament. D'acord. doncs moltes gràcies, noies, per, per compartir amb, vos, amb nosaltres l'experiència de la calçotada. Sí, mm. I fins aquí arribem avui. I us Molt bé. Fins la setmana que ve. Doncs tant a la Quica com a la Carmen donar-li les gràcies per haver vingut avui en, en aquest programa. Gràcies a vosaltres. I també a la Judit Riar per haver vingut també, com cada setmana, aquí als nostres estudis.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 Em comenten que ens queden 3 minuts per acabar el nostre programa d'avui, per tant, dir-vos, ja entrem directament en la nostra habitual agenda, dir-vos que l'Espai 30 de la Nau Ivanov us ofereix l'exposició Passejada fotogràfica per la Sagrera. L'Espai 30 de la Nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix aquests dies i fins al 10 de febrer la mostra col·lectiva de 20 fotògrafs que, tot coincidint amb el World Wide Photo Walk, van participar a la passejada del barri de la Sagrera, Sagrera i el seu concurs. Doncs el que trobareu seran fotografies de la Sagrera i aquesta activitat és organitzada per l'entitat Foto Sagrera. Més coses a comentar-vos, doncs dir-vos que la, la, el recinte de la Fabra i Coats us ofereix una exposició de pintura de Ramon Vila. L'espai Josep Bota de la Fabra i Coats al carrer Sant Adrià número 20 us ofereix a partir de demà i fins al 16 de febrer una exposició de pintura de Ramon Vila. En aquesta mostra us oferim l'obra del pintor andreuenc Ramon Vila amb una visió artística completament diferent en què es descobreix una nova tècnica pictòrica. La inauguració serà demà dimarts a dos quarts de vuit al lloc a l'espai Josep Bota de Fabra i Coats i l'organitza el districte de Sant Andreu de l'Ajuntament de Barcelona. Encara ens queden en quants minuts? Ens queden, ens queden 3 minuts encara, veus? O sigui, hem anat ràpids. Uh, parlem de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, que us ofereix l'exposició Vinyetes Palestines. La Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, us ofereix fins al 23 de febrer l'exposició Vinyetes Palestines. Doncs, el gener del 2012, Acció contra la Fam va desenvolupar amb Álvaro Iglesias i Pere Mehan, il·lustradors i dibuixants de còmic, Vinyetes Palestines, un taller d'expressió mitjançant el còmic amb adolescents adolescents palestins del sud de Cisjordània. En els dibuixos es reflecteix com viuen el seu dia a dia, la quotidianitat i volen que la seva situació sigui coneguda més enllà de les seves fronteres. Paga la pena d'escoltar-los mitjançant els seus traços. Es tracta d'un projecte, com hem dit, d'acció contra la fam. Del taller també sorgia el documental Vinyetes Palestines de la realitzadora Raquel Barrera i, tal com hem dit, aquesta activitat es du a terme a la Biblioteca i Iglesias Can Fabra, a l'àrea de còmics que es troba a la primera planta. Parlem novament del Consorci per la Normalització Lingüística, que us ofereix un grup de conversa. El Consorci per la Normalització Lingüística de Barcelona s'ofereix un grup de conversa per aprendre català, pràctica i millora de l'expressió oral. Doncs per aquelles persones amb un nivell intermedi o de suficiència, per guanyar fluidesa, per millorar la pronunciació, per ampliar el lèxic i reforçar el nivell de català oral, doncs el Centre de Normalització Lingüística de Barcelona us ofereix nous recursos per ajudar-vos a aconseguir els vostres objectius. També volem parlar del Consorci de Normalització Lingüística perquè us ofereix sessions puntuals de llengua catalana. Accentuació i dieres i carta i correu electrònic formals, pronoms febles, sessions monogràfiques en què combina la teoria i els exercicis pràctics. Molt bé, doncs aquesta activitat és organitzada pel Consorci de Normalització Lingüística de Barcelona i nosaltres que ja marxem i toquem el 2, així que donar les gràcies al Francisco Miguel i a la Raquel Moreno per haver estat avui amb nosaltres, també a la dinamitzadora Judit Riat, que ens acompanya cada dilluns, i nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.